Întreabă și întreabă Domnului, Doamne, drag Doamne, la Sfinți pe Dumnezeu, Sfinți pe Dumnezeu, Domnului, Doamne, drag Doamne, din ce s a făcut cu dragul Dumnezeu, Domnului, Doamne, drag Doamne, și din nu și greu, și din nu și greu, Domnului, Doamne, drag Doamne, și al treilea miru, dragul Dumnezeu, Domnului, Doamne, drag Doamne, și deși îmi împrânzește, din gură îmbrăiește, Domnului, Doamne, drag Doamne, lor, dar voi Sfinții prorocilor, mari prorocilor, Domnului, Doamne, drag doamnelor ce mă întrebați și mă ispitiți, Domnului, Doamne, drag doamnelor că voi bine știți, când noi că mergem cu Domnului, Doamne, draganelor, vara primăvara, vara la Sunt Petru, Domnului, Doamne, draganelor, cu crucea la câmpul, voi ca să vedem Domnului, Doamne, draganelor, hodile de dezverzi, câmpii de dezrodiții, Domnului, Doamne, draganelor, poriți de cruziții, și noi ne abătem Domnului, Doamne, draganelor, de alături de cale, la cântână vale, Domnului, Doamne, draganelor, apă rece bemu, ce mine m-a luat Domnului, Doamne, drag doamnelor și pe mine m-a sus, mai sus tu, Domnului, Doamne, drag doamnelor, curtea lui Pilatu, de vor judecatul Domnului, Doamne, drag doamnelor, să fiu răstignit pe cruce de bradul Domnului, Doamne, drag doamnelor, ca așa vrea Pilatu, sus la capul meu, Domnului, Doamne, drag, Doamnelor, căică în punere, punână de spine, Domnului, Doamne, drag, Doamnelor, de mărmărăcine, unde o pune, Domnului, Doamne, drag, Doamnelor, și mă cam strângere, Tudorim mă trece, Domnului Doamne, drag doamnelor la pământ de Tatăl daruie, Domnului Doamne, drag doamnelor miru să făce, Pripălmile mele, Domnului Doamne, drag doamnelor cării că îmbăte, Ioane de peu, Domnului Doamne, drag doamnelor cuie de oțel, unde le băte, Domnului Doamne, drag doamnelor sânge străpunge, la pământ căde, Domnului Doamne, drag doamnelor Tatăl duie, vinu să făce, Domnul Domnului, Doamne, drag, Doamnelor, sus la trupul meu, că e mă cinge, Domnului, Doamne, drag, Doamnelor, râde mă cieșu, pe mânel pune, Domnului, Doamne, drag, Doamnelor, felița am rupe, la pământ căde, Domnului, Doamne, drag, Doamnelor, plată la duie, greu să făce, Domnului, Doamne, drag, Doamnelor, de atunci s-o făcut, și vinu și grâu, Domnului, Doamne, drag, Doamnelor, și a treilea miru,